שיחה ב' הקשב, listen. בוקר טוב, משה. מה חדש? שום דבר. מה אתה עושה? אני עובד בבנק. הקשב וחזור. listen and repeat. בוקר טוב, משה. מה חדש? שום דבר. מה אתה עושה? אני עובד בבנק.